Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, մեր հաղորդաշարն այսօր կպատմի Արցախյան անունով թեյի մասին, որը գրում է Նաշուն անվանումը։ Նախշունի մեկ բաժակ բուրավետ թեյն իր մեջ ամփոփում է Արցախյան լեռների ամբողջ համն ու հոտը, որը յուրօրինակ է ու օժտված մի շարք հատկություններով։ Համանուն ընկերության հիմնադիր եւ տնորեն Դավիթ Գաբրելյանին հրավիրեցի գործար Արցախ հաղորդաշարի տաղավար։ Դավիթը սիրով ընդունեց իմ հրավերը եւ եկավ պատմելու իր բիզնեսի արդենից գրանցված հաջողությունների մասին։ Նախշունթային արտադրվում է 2020 թվականից։ Ինչպես եղավ, որ Դավիթն սկսեց զբաղվել թեյերի արտադրությամբ։ Ինչու հատկապես բիզնեսի այս ճյուղը ընտրեց։ Պարզվում է, որ Գաբրելյանների օջախում, ինչպես եւ Արցախյան շատ օջախներում հարգի է թեյ խմելը։ Դավիթն ուրախությամբ է հիշում Սաթի տատիկին։ Ամեն երեկո տատս ընտանիքի անդամների հետ կազմակերպում էր թեյախմություն, նրա ավանդական բաղադրատոմսերով պատրաստած թեյի համը մինչ օրս զգում եմ, ասում է Նախշուն թեյի հիմնադիրն ու շարունակում։ Արհասարակ Արցախյան խոտաբույսերով պատրաստած թեյերն յուրահատուկ են, սակայն Սաթի տատիկիս թեյը ես պիտի առանձնացնեմ։ Իդեպ այսօր էլ հենց այդ բաղադրատոմսերը տեղ են գտնում Նախշունի արտադրատեսակներում։ 2022 թվականին համավարակը մարդկանց ստիպեց երկար ժամանակ մնալ տանը։ Դավիթը հենց այդ ժամանակ որոշեց, որ տարիների երազանքը իրագործելու ամենահարմար պահն է։ Ընտանիքի անդամների հետ հաճախակի էր լինում բնության գրկում ու զբաղվում խոտաբույսերի հավաքչությամբ, ընտրելով միայն որակյալ խոտաբույսերը։ Հետո դրանք մանրակրկիտ մշակվում են, լվացվում, չորացվում, փաթեթավորվում գեղեցիկ տուփերի մեջ ու ներկայանում նախշում բրենդով։ Հարցին, թե ինչու այդ անվանումն է ընտրել ընկերության համար, նա ասաց, որ ի սկզբանե կար 3 տարբերակ, սակայն ի վերջո կանգ առան Արցախյան այս անվանման վրա։ Նախնական շրջանում Դավիթն աշխատում էր տնային պայմաններում։ Իսկ այսօր տանեկից գործում է արտադրամաս, որտեղ տեղադրված է Չորանոց։ Թեյագործությամբ այսօր Արցախում շատերն են զբաղվում։ Սակայն ինչպես հավաստիացրեց Դավիթը, նախշուն թեյն անհավատալի արագությամբ մտավ շուկա այդ պահանջարկն սկսեց օր-օրի շատանալ։ Մարտիկ զանգում ու հետաքրքրվում էին։ Այս ամենն անկասկած իր դրական ազդեցություն ունեցավ նոր սկսած գործում։ Բուսական թեյն այսօր վաճառվում է Ստեփանակերտի սուպերմարկետներում, հյուրանոցներում, Երևանում նույնպես կան հատուկ ռեստորաններ ու թեյարաններ, որտեղ վաճառվում է Արցախյան թեյը։ Դավիթը մեզ տեղեկացրեց նաև, որ նախշունթեի հասնում է մինչև Ամերիկա, Ռուսաստանի Դաշնություն, վերջերս նաև մեծ խմբականակով ուղարկվել է Բրազիլիա։ Այժմ ընկերությունում արկա է 5 տեսակի թեյ։ Նախշուն ընկերությունը գործում է 2020 թվականի հունիս ամսվից սկսած։ Իր գործունեությունը սկսել ենք այդ ժամանակահատվածում ու արդեն ապրանքները շուկա հասել են արդեն 2020 թվականի օգոստոսին։ Նախշուն նախ սկսենք անվանումից։ Անվանման շուրջ շատ երկար աշխատել ենք, շատ երկար մտածել ենք, որովհետև սկզբից կար անվանման 3 տեսակ, 3 տարբերակ, Սաթի, Արցախթե եւ Նախշուն։ Դե Նախշունը գիտեմ բոլորը Նախշուն բաջի Արցախյան այդ խորհրդանշող անվանումն է ու բացի այդ Նախշուն գույնը զգույն, հա, sense նախշերով լցված։ Սաթին մեջ տատիկի իմ հոր տատիկի անվանումն էր, ով ավանդական բաղադրատոմսերով թեյ էր պատրաստում ու հենց իր բաղադրատոմսերն է հիմա մեր ոնց որ արտադրանքի հիմքում ու այդ առումով փորձել ենք նա սաթի անգլերենով ոնց որ սաթեյ է եւ հետո Արցախ թեյ, հետո հասկացանք որ լսարանը, այսինքն մեր թիրախային լսարանը կարիք ունի ավելի կրեատիվ ինչ-որ մոտեցման ու եկանք այն երազանքման, որ ընտրենք նախշուն անվանումը։ Ու այդպես ստեղծվեց արդեն բրենդի անվանումը ու արդեն սկսվեց բրենդավորման փուլը։ Ինչու որոշեցիք թեյերի գործով զբաղվել, ինչը խթան հանդիսացավ։ Կորոնավիրուսային պանդեմիայի ընթացքում երբ մենք բոլորս տանն էինք, այսինքն պարապ ժամանակ լիքներ, sense բան չկար անելու, բիզնեսը կամած կամած արդեն նվազում էր եւ այլն, մենք ընտանիքով թեյ էինք խմում։ Այն թեյը, որը մեր նախատատի այդ բաղադրատոմսով պատրաստվում է մեր ընտանիքում միշտ, հա, ու այդ թեյը խմելու զուգահեռ մենք մտածեցինք ինչ որ գործունեություն սկսենք բիզնես ոլորտում ու հենց առաջինը այդ եկավ մտքներից, որ թեյով սկսենք աշխատել։ Շուկայի վերլուծություն կատարեցինք, հասկացանք, որ կան արդեն մի քանի բրենդներ, ովքեր զբաղվում են թեյագործությամբ, բայց կային ինչ-ինչ կետեր, որոնք պակասում էր նրանց բրենդի մեջ, եւ մենք փորձեցինք այդ կետերը համախմբելով ստեղծել ավելի ունիկալ, ավելի արցախյան product, որը կլներ հենց արցախցիների համար։ Ես էլ եի ուզում հարցնել Դավիթ ջան, թե ագործությունը վերջին մի քանի տարում Արցախում այսպես մեծ թափ է ստացել։ Սա ինչ որ մի ձև ազդում է ձեր գործունեությանը։ Թեյագործությունը շատ մեծ թափ ստացավ մեր ընկերության թողարկումից հետո, երբ որ մեր ընկերությունը արդեն իր հաջողության պատմությունը սկսեց կերտել, իր product-ը դուրս բերեց շուկա եւ արդեն բավական հայտնի դարավ։ Դրանից հետո շատ թեյագործներ, շատ մարդիկ սկսեցին թեյագործություն ուսուցչության ցենց vocational-ով աշխատել։ Միջև մեր թողարկումը կար շուկայում 3 բրենդներ, անուններ չեմ շեշտի, բայց տվյալ բրենդների պարագայում կար ինչ որ ցենց կետեր, որոնք մեր մոտ այս պայն ավելի խորացված ազարգացած մասնավորապես եթե դիտարկենք թեև որ արտադրվում է օրինակ հիմնական դրսի շուկայի համար, մեր ավելի շատ ներքին շուկայի համար, այսինքն ոչ թե տուրիստների կամ սուպերմարկետների մեծածախ վաճառքի, այլ տեղական շուկայի համար, մարդկանց համար, ովքեր փնտրում են հետաքրքիր նվեր, ըհը, ովքեր փնտրում են ունիկալ բաղադրատոմսերով, հետաքրքիր բույրերով թեյեր։ Քանի տեսակի թեյ կա արտադրում։ 5 տեսակ թեյ ունենք այս պայն շուկայում։ Սկզբից մի տեսակ էր, երբ որ ստեղծեցինք թեյը, արդեն պահը եկա, որ ընտրենք թեյի միքսի անվանումը։ Շատ մտածեցինք բույսերի անվանումներ եւ հետո էլի լսանին լսելով կամ ընկերներ փոխածելով թեյի անունը որոշվեց ընկերներով շփումելու թվի։ Հետո բողոքներ եկան ընտանիքից, բախի չկա ընտանիքով, թե հետո բարեկամներից, հետո հարևան։ Այդ մի խոսքով դարավ 5 տեսակի թե ընկերներով, ընտանիքով, բարեկամներով, հարևաններով եւ երկուսով խմելու թե ու 5 տեսակ թեյերը ունեն բոլոր տարբեր բաղադրատոմսեր, տարբեր բաղադրիչներ, տարբեր համեր, եւ հաշվի առված հատուկ կերպարների համար հատուկ թեյեր։ Ահա Օրինակ, եթե ես ինչ-որ տեղ գնամ զրուցել ինչ-որ մեկի հետ, բավական sense մի 20 րոպե զրուցում եմ մարդու հետ, արդեն իր կերպարը ճանաչել եմ, ասում դու պետքա խմես կամ port-ն տալիս խմես, օրինակ երկուսով խմելու թեյ, որովհետև ամեն թեյը միքսը ինքը հատուկ բնավորության բնորոշ մարդկանց համար է նախատեսված։ Հումքը որտեղից է վերցնում։ Հումքը հավաքում ենք ընտանիքով, ես, մայրս, հայրս եւ երկու եղբայրներիս հետ միասին, ոչ ամբողջությամբ Արցախյան դաշտերից, սարերից ենք հավաքում, Հիմա մի քիչ բարթացել է այս հարցը կապված տարածքային կորուստների հետ, բայց փորձում ենք այդ հարցը կարգավորել արդեն համապատասխան լեռնային գոտիներում գտնվող, չգիտեմ, օրինակ գորիշ տարածքից որոշակի բույսեր հավաքելով եւ այլն, բայց մենք բույսեր չենք գնում, հիմնականում ամբողջությամբ մենք ենք հավաքում ինքնս, որտեղ մեր համար որակը գերագույն արժեքն է։ Ահա։ Դեռևս տնային պայմաններում եք աշխատում, այո։ Ոչ, այլևս ոչ, սկզբից ենք այն պայմաններում աշխատում, բայց արդեն տանեկից ստեղծել ենք արտադրամասը, որտեղ չորանոցն է տեղադրված, որտեղ համապատասխան մշակման ցարքավորումներն են տեղադրված, երբ որ արդեն բույսերը հավաքվում է, վերում է, մշակվում է ու արդեն <clears throat> պատեթավորման մաս կա ստեղծված, որտեղ պատեթավորում է ու տեղադրվում է։ Սպառումը որտեղ է իրականացվում։ Սպառումը հիմնականում սկզբից կատարվում էր միայն Facebook-յան կամ Instagram-յան, այսինքն սոցիալական ցանցերի միջոցով էինք սպառում իրականացնում վաճառքները բայց հետզհետե քանի որ պահանջարկը մեծանում էր, արդեն պետք էր կարիք կար, որպեսզի մարդկանց ավելի մոտենա product-ը։ Այսինքն մարդը ոչ թե պատվիրի սպասի երբ հնարակում, այլ ինքը գնա ինչ որ տեղից պատվիրի։ Այս բանը Ստեփանակերտի սուպերմարկետներում կան վաճառքի, հյուրանոցներում որոշակի քանակով ունենք վաճառքի, նաև Երևանում մի քանի ռեստորաններ եւ թեյարաններ կան, որտեղ կա վաճառք։ Բայց հիմնականում երբ առաքումը գործում է, թե Ստեփանակերտում, թե ամբողջ աշխարհում, մինչեւ Ամերիկա, մինչեւ Բրազիլիա նույնիսկ թեյ են ուղարկել, բայց խմբականակով, այո։ Հասուն արտերկիր արդեն նախշուն թեյը դուրս է եկել։ Այո, բազմիցս դուրս է եկել, թե Բրազիլիա, թե Ռուսաստան են ուղարկել, օրինակ վերջերս մի 15 օր առաջ մենք Ռուսաստան մեծ խմբականակ ուղարկեցինք տեղի սուպերմարկետի համար, Ամերիկայում ունենք վաճառքներ, պատվերներ եւ արդեն տարբեր երկրներում։ Բուսական ու բնական թեյերի արտադրությունը անշուշտ պահանջված է։ Այս կարծիքին է Դավիթը։ Նախշունթային առանձնանում է նաև իր դիզայնով։ Տոփերի վրա գրված են Արցախյան բարբարով ասույթներ, օրնանքներ, որոնք ել ավելի են գայթակղիչ դարձնում Արցախյան լեռնաշխարի խոտաբույսերով պատրաստած թեյերը։ Եվ Դավիջան մի քիչ էլ առաջկա ծրագրերի մասին խոսենք։ Գործարար կյանք եք մտել Արցախում, բնականաբար ձեր զրույցներից ենթադրելով կարելի է հասկանալ, որ այդ ոլորտում արդեն ունեք որոշակի գրանցված հաջողություններ, կան այլ ոլորտներ, որտեղ կուզենայիք եւս մուտք գործել կամ այդ ոլորտում ավելի խորանալ։ Անկեղծ ասած մենք բավականին ցենց տանջվել ու չարչարվել ենք այդ գործողության ու նոնց որ ստեղծման այդ փուլի վրա, որտեղ զրոյից ստեղծել բրենդ այդ խաղոպարճը իրականում բավականին ծավալուն գործընթացած սկսած անվան ընտրությունից միջև արդեն խորացված քո փաթեթավորման դիզայն, քո լոգո դիզայն, չգիտեմ, քո դիրքավորումը շուկայում մենք բավականաչափ աշխատել ենք մեր այս գործողությունների շուրջ ու ասեմ որ հաջողվել է, որովհետև եթե դու անում ես մի բան սիրով, անում ես հավատալով քո գործին, այդ ստացվում է։ Այս բանին ընկերությունը ռեբրենդինգի մեջ, այսինքն լրիվ փոխվում է թե դիզայնը, թե լոգոյի դիզայն, թե տուփի դիզայն, հա, բոլորը փոխվում է, հարմարեցվում է արդեն միջազգային ստանդարտներին, որ เป զի product-ը լինի ոչ թե հիմնական Արցախի շուկային վաճառող, այլ միջազգային product-ին, հա, այսինքն Արցախյան բրենդը, որը դուրս է գալիս միջազգային շուկա։ Ճիշտ է, խնդիրներ կա տարածքային այդ քաղաքականության դաշտում որոշակի, այնտեղ սերտիֆիկատների տրամադրման հետ կապված, բայց այդ հարցը փորձում ենք կարգավորենք այս փուլում։ Հուսանք շատ շուտով արդեն կլինի շուկայում նոր նախշումները ու նաև դիզայնավորման մասին խոսեցիք, հիշեցի, ինչպես է իրականացնում այդ Այս պայն համագործակցում ենք Backbone Branding ընկերության հետ, որը միջազգային շուկայում բավականին լավ արդյունքներ ունի։ Իրանց ենք վստահել եւ նրանք էլ մեզ են վստահել ու համասին համագործակցել ենք այդ բրենդավորման փուլում։ Բավականին հետաքրքիր կոնցեպտ է ստացել, որը լինելու է բրենդի կարգախոսը, դա հոգատարություն բնության հանդեպ։ Ահա Իսկ հա դիզայնի մասով կամ տարբեր տուփերի, չգիտեմ, նկարների տեսքով կամ տեսքի տեսքով դեռևս դա արդեն շատ շուտով կլինի մեր սոցիալական բոլոր հարթակներում եւ տարբեր գովազդային մեդիաներում։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ ենք, որ հետ պատերազմյան Արցախում շարունակվում է գործարար կյանքը այդպես եռալ, այն շարունակվում է բնականաբար ձեր պես երիտասարդների շնորհիվ, գործունյա մարդկանց շնորհիվ։ Ձեզ ձեր բոլոր գործերում ողջունում ենք հաջողություն։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար, բոլորին մաղթում եմ հաճելի օր։ Հարցազրույցի վերջում Դավիթ Գաբրելյանի հետ խոսեցինք նաև առաջկա ծրագրերից։ Իսկ դրանք շատ են։ Կարճ ժամանակ գտնվելով շուկայում, Պարզվեց, որ նախշունը շատ է դուր գալիս մարդկանց։ Անշուշտ, մոտ ապագայում ընկերությունը հանդես կգա նոր բաղադրատոմսերով։ Իսկ մինչ այդ արկա 5 տեսակի թեյերը սեղանի շուրջն են համախմբում թեյասերներին եւ անուշաբույր թեյի ուղեկցությամբ ապահովում հաճելի ժամանց։ Այսպեսին էր այսօր գործար Արցախը։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։